կասպես լիբանանահայ լուսանկարիչ Գաբրիել Փանոսյանի «Աբստրակտ լուսանկարների ցուցահանդեսը», որին կանդրադառնանք այս հաղորդաշարում։ Գլխավարի մեջ վերջարությամբ ցուցահանդեսը բացվել է Ստեփանակերտի պատկերասրահում ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ և ինքնասակի մեջ աննախադեպ է։ Ամենայն դեպս տեղի մշակութային իրավազությունների համապատկերին։ Thank you. Դափնեկամությունը Բեյրութի ազդակ օրաթերթի կոչողտակիցն է Հայաստանում։ 10 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Արիգուն ծրագրի շրջանակում այցելելով Հայաստան, նա հասկացավ, որ այստեղ է իր վերջնական հանգրվանը։ Միայն այստեղ լիովին դրսևորվեց նրա ներուժը եւ ինչպես ինքն է խոստովանում, իր թաքնված իմացությունները միայն մայր հողի դրաբացահայտվեցին։ Արվեստավոր լուսանկարիչը 3 տարի առաջ է սկսել համատեղել վավերագրական եւ աբստրակտ լուսանկարչությունը։ Անշուշտ արվեստասեր հանդության մեծ մասը տեղյակ է գեղանկարչության մեջ աբստրակտ ոճի կամ ուղղության մասին, բայց աբստրակտ լուսանկարների մասին երբեք չեն գիտեն։ Ուստի մեծ է հետաքրքրությունը ցուցահանդեսի հանդեպ, որը կազմակերպչական առումով եւս հետաքրքիր է։ Հեղինակը ոչ մի լուսանկարի անվանում չի տվել, այն թողնելով դիտողի երևակայությանը։ Այցելուներին է վերապահված իրենց հավանած լուսանկարի անուն տալու պատիվը։ Բոլոր լուսանկարները համարակալված էին, եւ հարկե նշել ցուցահանդեսի մասնակիցների ակտիվությունը, որոնք ինքս ամուսնեցին տեսնելով չխետոկատների անվանումներով տեսնելու Thank you. Յուրաքանչյուր արվեստի գործ ուղղակի կամ անուղղակի դերակատարում է արվեստագետի հույզերը, իսկ абստրակտ լուսանկարները հատում են մղում է դիտողին գիտակցել և զգալ սեփական Հատկանշական է, որ ինքը լուսանկարիչը իրեն արվեստագետ չի համարում, այլ արվեստասեր, մարդ, ով սիրում և գնահատում է արվեստը։ Արվեստաբան Մարիուս Սեզալյանը համոզված է, որ լուսանկարչությունն արվեստ չէ, բայց լուսանկարները կարող են արվել այնպես, որ լինեն արվեստ։ Գաբրիել Փանոսյանի լուսանկարները աստվածի վար արտահայտությունն են։ Ցուցահանդեսի այսուլներից շատերը երևի դրանք նայելիս են իսկի զգացում ունեցան, որ դա իրենց երասների գույնն է։ Անհայտ ու հետավոր ճախտանների թողի չկանչ։ Մեզ այդ լույսում հեղինակը դժվարացավ, թե չուզեց կոնկրետացնել ապշտակ լուսանկարչության վերաբերյալ իր տեսակետն։ Այդուհանդերձ մի բանի վստահ էր։ Հավատալով առաջընթացին, որպես հաստատուն եւ անխուսափելի օրենք, լուսանկարչությունը զարգանում է, գնում է առաջ։ Չնայած տեղյակ չէ, թե ինչպես, ինչու եւ դեպի ուր եւ դեռ որքան պետք է գնա։ Մեծ է արվեստի ուժը նրա ազդեցությամբ զարգացած մարդու երևակայությունը կարող է հասնել ուժգնության և նրբազդացության իր բարձրագույն աստիճանին, ուղղորդելով նրան պատկերացնել անընկալելին և անբացատրելին։ Լուսանկարչության արվեստի մեծ գիտակ Մարիուս Դեզայասի կարծիքով, երբ մարդն օգտագործում է խցիկը, Ավանց վերջնական արդյունքի մասին կանխակալ գաղափարի օգտագործումը իբրև փաստերի օբյեկտի տիրողության ներկայացնելու միջոց, որպեսզի ձեռք բերի ճշմարտությունը, փորձելով վերարտադրել այն ինչպես կա, առանց արմանեցնելու ուսական վերարտադրման որևէ համակարգի, ուրեմն մարդը ուսանող նկարիչ Գաբրիել Քարմոսյանի հետ մեր սրույցի սկզբում խոսեցինք պարսել абստրակտ լուսանկարչության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները։ Խնդրեի մեր ունկնդիրներին պատմել, երբ որտեղ է սկիզբ առել абստրակտ լուսանկարչությունը եւ ընդհանրապես ձեր լուսանկարչական գործունեության մասին։ Աբստրակտ լուսանկարչությունը ես չեմ գիտեր երբ ստեղծվել է եւ ով է ստեղծել, չեմ իմանում։ Բայց ես բադահմամբ սկսա այս գործին եւ հաջողություն կդավ ասկե 3 տարիներ առաջ մի օր Սպիրկի նախարարության Արի դուն ծրագրի գազմագերբված ծերնարգիմը ներգայի եւ այդ արիտով վեճարիսի վանքը նկարեցի մի քիչ երվից եւ դարոնինակ բանը ստեղծվեց Այսինքն դա պիտի որ վավերագրական լուսանկար լիներ։ Ես պարզապես տեսա եկեղեցին եւ նկարեցի եւ դարօրինակ նկարը ստեղծվեց։ Ինձ ադիգա հետաքրքրությունը ստեղծեց ուրեմն այսպես բանգարելի է փոխել ասիգա։ Անշուշտ ադդգարը ինչ որ տեսակ դուք ադոր 10-րդներ։ Սկսա ավելի ասիգա զարգացնել, մտքերը զարգացուցի եւ սկսա ավելի խորը երթալ եւ դեսա որ սկանչելի բան է տեղվում երկու հոգի երեք հոգի բարտոց ցուցադրեցի որ այսպես այսպես բան մնա ամեն մարդ զարմացավ ասելով որ ասիկա նորություն է ասիկա ստեղծագործություն է ինչ ես արել ասի չեմ գիտեր Այսինքն ֆոտոքցիկը ինքն իրենը ինչ որ բան արել։ դե։ Ինքն իրենը արել, Ես բացարձակորեն կոմպյուտերի խաղ չեմ հրեր մեջը, բացարձակ։ Ոչ Photoshop։ Ոչ, ոևէ մեկ բան, ոևէ լույսի խաղ չեմ հրեր մեջը, ինչ բնական դեսերեմ անեմ որ նկարերեմ եւ ինձ հարցնում են թե ինչ նկարեցիր, այս նկարի ինչ է ասում եմ։ Ասում եմ իրականության մեջ չեմ գիտեր ինչ է։ Չեմ գիտեր ինչ է, բայց գիտեմ որ մի բան է որ իմ սրտից խոսում է։ Եվ այդ սրտից խոսած նկարը ես ուզում եմ դեղատրել այդ բանի մեջ։ դե, Բայց մարդոց դեսագավոր բաներ եմ ասում, որովհետև իսկապես որ չեմ գիտեր ինչ էի անում։ Ձիս քաչալերեցին, որ պետք է ասիկա ցուցադրեմ։ Մանավան սպիրկի նախարարը Հրանուշ Հակոբյանը ձիս սա ասիկա մենք հովանավորում ենք եւ ասիկա պետք է ցուցադրության տնենք։ Նույնպես Երևանի քաղաքապետությունը միջամտեց, սա մենք սրահ կդրամատրենք եւ Սփյուռքի նախարարությունը եւ Երևանի քաղաքապետությունը ստանցնեցին եւ դրամատրեցին սրահը եւ առաջին ցուցահանդեսը դվինք մեծ հաջողություն կդավատ ցուցահանդեսը մոտ 300 հոգի այս տարվա մեջ մարտի 9-ին գարդեմ ուրեմն շատ մեծ հաջողություն կդա 3 հատ գիտնականներ որոնք արվեստի մասնակիցներ էին, իրենց գարդիկներ հայտնեցին եւ իրենք ալ ասիմ որ մենք առաջին անգամն է նման բան գտեսնենք։ Մենք վախեցանք ասելու, որ ասիգա միջազգային օրեն աննախընթաց է, չհասացինք մենք, բայց իրականության մեջ Հայաստանի մեջ աննախընթաց է ասիգա նման բան չէ բադահա։ Իր դրամանը չենք լսել։ Չէ դեստը, բադամը, բայց վախեցանք, որ գրնալ լալ միջազգային ծևով աննախընթաց չլա, ադոր համար ճուզեցինք անունը դալ իրեն։ Գարձեմ թե հաջողություն կդածենք, հաջողած է, Բացի դա 5-րդ ցուցահանդեսն է որ գուդան, մարդիկ ով որ դեսնե գզարմանա, հետաքրքրական ուրիշ մի բան ստեղծվեց մտքից մեջ, ասի ես աս դելաներուն անուն բիտ չդա։ Դա էլ արդարոց է։ Դա էլ արդարոց է, նորություն է, ստիպված փորձեցի անուն դալ ես նախսկից նկարներուն, ամեն մեկ նկարի փորձեցի անուն դալ։ Նայեցա որ չեմ գնար գետրոնանա։ Գետրոնանում եմ 5 րոպե ավելի խորանում եմ նկարի մեջ, ուրիշ բան եմ տեսնում, ավելի խորանում ուրիշ բան եմ տեսնում։ Ասի ասիկա ուրեմն բետ չի անում դամ։ Մտածեցի որ ինձ ծև գրնամ անել, որ գրնա ադալ նորությունը լա։ Ուրեմն մտածեցի որ ամեն մարդ Ինչ կդեսնե մեջը այդ անունը թող դաս նկարներուն։ Ես մի քանի սվերնագրել եմ։ Աս ավելի հետաքրքրություն ստեղծեց եւ հիմա դիգնոջս հետ միասին այդ անուններն ենք մագակում եւ պիտի սարքենք այս նկարներու պատմությունը։ Այսքան մարդ, այսքան անուն դվերը այս նկարի մեջ, այսքան եւ հետաքրքրականը այն է, որ մարդիկ խորը մտածեն հարցին եւ երևակայական անուններ են սարքել, որ իսկապես կզարմացնեն մեզ իսկապես կզարմացնի։ Այնքան ուրիշ բաներ կան։ Օրինակ համար Պետական համալսարանի մեջ ապրիլ 24-ի առիթով մենք լույսը խավարի մեջ անունով ացուցանտեսը դվինք 100-ամյակի ձիրի մեջ։ Ուրեմն երկու աղջիկներ գային, երդասարդ աղջիկներ, միշտ կայցել էին երկու անգամ, երեք անգամ, չորս անգամ այցելեցին, այցելեցին։ Հետաքրքրական էր, մոտեցա իրենց, ասի օրիորդը շատ կայցել եք, որ ինչ կդեսնեք, որ ինչ է ձեր փնրածը։ Այսին մենք երեգոյան պիտի հանդիպենք քեզ եւ պիտի ասենք քեզ ինչու համար ենք անում։ Ուրեմն երեգոյան հանդիպեցին եւ ինձ դվին դեդրակմա բանաստեղծություններ նկարներու նայելով իրենք բանաստեղծություններ կրերեն եւ ադիգա հինձի նվիրեցին չէ իսկապես շշմեցա ես խիստ ռոմանտիկ աղջիկներ իրենք բանաստեղծություններ կրեն եղեր բայց զարմանալով ես ազարմանում եմ թե ինչ ինչ արեցի ես ա չեմ անում ադորամար թե նկարները զարմանալի են թե ալ նողը զարմացել է թե ինչպես էր այսինքն եթե այսպես ձևակերպելու լինենք դուք փաստորեն դիտողին մղում եք ինքնավերլուծության այդ նկարները իր միջով անցկացնելու եւ Եթե դուք չեք դնում ձեր արվեստի արչև այս խնդիրը, դուք դա թողնում եք դիտողին։ Հայտնի Շեքսպիրագետ կար, ասում էր, յուրաքանչյուր հանդիսատես ունի իր Շեքսպիրը, թատրոնը բերում իր թատրոնը։ Այսինքն յուրաքանչյուր կտավի նայելիս ամեն մի հա իր, այո, իր իր ուզածը։ Իր ներաշխարով է ընկալու։ Հա, այսինքն ես չեմ ստիպել, ես չեմ ստիպել դիտողին, որ Դուն ասպանը պետք է դեսնես ասոր մեջ։ Եթե ես ասեմ, որ ասիկա ասպանն է միայն, եթե անուն տնեի, այս հետաքրքրություն գգաղաբարեի մարդոց, ուրիշ բան չէին դեսներ նկարի մեջ։ Բայց ամեն մեկ երբ որ անուն չգա, ասեմ, ընտուն ազատ ես ինչ ուզես դես, մարդիկ նա կզարմանան եւ ինքնազարգացում գերտահադիգա։ Թեզիս կզարգացնեն այդ ձևով, թե ալ իրենք զարկանան, որովհետեւ խորքն է մտնում բանին, խորքն են թափանցում նկարին փնրում են, իրենց հուկին փնրում են ադոր մեջ։ Հետաքրքրությունը ասեր ինքնապրպտում կարելի է ասել, այո, ամեն մի այցելու իր սկսում է ինքն իրեն ճանաչել նաև ձեր նկարներով։ Ինքն ինքն է ուզում դեսնել այդ նկարի մեջ։ Ու հատկապես հետաքրքիր է, թե ոնց եք կարողացել դուք այդ խավարի մուգ ֆոների վրա այդքան լույսի հեղեղ ստեղծել։ Եվ զարմանալի մի բան, որ ես նաև շարժում տեսա դրանց մեջ։ Ինչպես կարելի անշարժ կտավի վրա շարժում տեսնել, չգիտեմ, բայց ես դա զգացի այդ շարժում։ Համաձայն եք, որ իսկապես դրանց մեջ։ Այո, այո, 100% համաձայն եմ ձեզ։ Եվ այս ամենը ձեր դե- երեք Ես քեզ հարց եմ տալիս։ Ինչ դես դեսել այս նկարներով քեզի ինչ դվավազում երևի ճամփորդություն ինքս իմ մեջ ես այսպես կասեի ճամփորդություն ինքս իմ մեջ եւ տարբեր զգացմունքային իրավիճակներ, ինչ որտեղ տխրություն, ինչ որտեղ ուրախություն։ Նույնիսկ նկար կար, ես այդ նկարը վերնագրել եմ, երբ հազիվ է զսպում արցունքներդ։ Եթե հիշում եք, ես հիմա չեմ կարող ասել, դա որ համարի տակ էր։ Այսպես կարծեք թե շիթեր էին ջրի, որ ուր որը պիտի թափեն, բայց չեն թափում։ Այ այսպես գալիս ու նորից վերև են բարձրանում։ Երևի թե մի քիչ դժվար է արվեստը բարերով արտահայտել։ Չգիտեմ, շատ հետաքրքիր է եւ այն, որ սա ընդամենը 3 տարվա արգասիք է ձեր աշխատանքի։ Այսպեսի է, դուք չգիտեք ինչ եք ուզում ասել, եթե այսպես կոպիտ ասենք, բայց Ինչպես է ծնվում նկարը։ Ահա այդպիսի абստրակտ լուսանկար, ինչպես է ծնվում։ Հիմա դիդողները ուն 90%-ը ով որ գմոդենա ինձ եւ գսե ինչպես նկարեցիր ասիկ ինչ կործադեցիր հետաքրքրությունը իմ ըրած սպանից մեջ շատերը օրինակ համար ադիկա չեն դեսներ ադիկա գուզեր կիտնա թե ինչպես եմ արել ասիկա արել եմ ծևով որ թերևս իմ խաղնի եւ ադիկա եթե քեզի ասեմ այսպես արեցի օ ես ալ գրնա ենել մի դսեց Այն ադեն տուն նկարին արժեք պիտ չի դա։ Դա դրամատուրգիան հոգեվիճակի հետ կապ ունի ահա այդ նկարների ծնունդը։ Թե կարող է յուրաքանչյուր պահի ստեղծել այդպիսի նկար։ Ունի, որոշ չափով ունի։ Որոշ չափով ապրումներ կան մեջը երբեմն դեսողության հետ կապ ունի։ Ինչ կդեսնես։ Ես միշտ հետաքրքիր եմ ինչ դեսնեմ, որ ինչ նկարեմ։ Ադիկա իմ մեջս ավելի զարգացավ ասկևեր։ Արհեստավարժ լուսանկարչի աչքն է խոսում։ Հավանաբար, հավանաբար, չեմ գիտեր։ Դուք աշխատել եք ազդակում։ Իմ ես աստագի ներգաղթիչն եմ Հայաստանի մեջ։ Իրենց ֆոտոլոգավորն եմ եւ իրենց ներգաղթիչն եմ ամենտեղ ես կներգացնեմ։ Ուրեմն տուն ցուցադրահի մեջ նկարը տեսակ Արարատի։ Այո, երեք նկար վավերագրական, երագույնով ինքնաթիռները իսկապես ցնցող պատկեր է երագույն Արարատների վրա 1918-ի անկախության առաջին հանրապետության անկախության 90-ամյակին առիթով է այսինքն պատմական նկար է աս նկարը քանի տարվա փորձը մոտ 10 տարի է մոտ 10 ես նկարչության մասնակից չեմ եղած Ես ավելի նկարչությունը սիրող մարդ եմ ես։ Ես արվեստագետ չեմ նախ։ Ես չեմ ընդունի, որ ես արվեստագետ եմ։ Ես արվեստասեր եմ։ Արվեստը գսիրեմ։ Գրնամ արվեստը կնահատեմ գրնամ ուրիշին ռազը կնահadel։ Ես կնահadel լավ գիտեմ։ Ես օրինայամար կյանքից մեջ շատ գործեր գազմագերված եմ, շատ աշխատանք տեղ, գազմագերված եմ քայլարշավներ, գազմագերված եմ պանագումներ, գազմագերված եմ թատրոններ, երկհանտեսներ, բարահանտեսներ, ամեն մարզի մեջ ես իմ նոմաս ունեմ։ Եվ երբ որ ծերնարգեմ, ովևէ ծերնարգմա, ովևէ ծևի սպասելիք չեմ ունեց ազատկե։ Չեմ սպասած, որ այդ ծերնարգին ջիս բերբին վրա հանեն եւ շուկանշան մգախեն ինձի։ Միշտ բեմի հետևը եղած եմ ես։ Չեմ ուզած, որ ես մեկը ինձի կնհադանք ընե, որ ես ասկորձը օրի։ Ես ինքնին կուզեի, երբ որ գործը հաջողեցավ, այնքան երջանիկ կսկայինք, ինքս որ Արդեն ատուցվում էր ձեր ճանաչումը։ Ես ես ինձի համար է այդ երջանկությունը։ Ես այդ երջանկությունը գսկայի։ Բնավ երբեք չի սկար թե այդ անց որ իրեն օգնեցի ես, ինչ սկաց, ինքը չէի սկացած ես ացիգա։ Այս ձեռնակները ինձի եւ առաջին ձեռնարկը որ դվի եւ ինձի օգտակար եղան, օրինակ դիգինս օգտակար եղավ ուրիշ անձեր օգտակար եղան։ Սա ինքն է լուսանկարը գիտի։ <laughs> Ուրիշ անձեր օգնեցին ինձ։ Այնադեն սկացի թե ես երբ որ գոկտվից ինչ գսկացտուն Այդ եղավ ինք բաժարը, որ ես երկու կողմանի հիմա գսկամ, թե օգտվողը ինչ կսկա, թե օգնողը ինչ կսկա, աս աս եղավ բաժարը, որ ես ադիգա ազգացի։ Ինձ համար մեծ ուրախություն էր ադիգա, որ մարդիկ երբ որ գոկտեն, որ եւ իրենք նպատակ ճուրին օգնությանը քեզ օգնելու մեջ, թե ինչու համար գոկտեն քեզի, ամենաերջանիկ բանը գսկաց։ դրսի շարունակությունը կարգավորի հաղորդաշարի հաջորդ թողարկումը։ Հաղորդումը պատրաստել է և արեցում ադիրմանի